Eta soizi igan astian, aste urdina balin bagunin egune bai eh, gue saharrak aipatuko teitz egubena eh, beste manea batez bai em, izen bereko eman aldia behitate ostiala lartza balen eta horren jamaile dugu maika etxeko par egun hon? Egin hon Bai, ordin, zek nula heltu zide antzerki horta eta zentako Antzerki horren eh, ideia sortu duk uh, entzuten guntin uh, historia sumaitetaz, uh, sumaitetaik. Mm, zea, zaharre goitza lan egiten zien uh, jente sumaitek, kuntatzen zikeian gaiza sumait, oso hulianekuk uh, guntin jente sumaitek. Eta, eta egiazki udu izikean uh, bazera zerbait hor galtoz bai uh, lanaren mundiaz, eta bai eh, sahartziaz. Zer den sahartzia, uh, eh, nula egin eh, sahartu eta bizien uh, puntala tartino duin eta libre goiteko uh, ahalden henin, jakitez fizikoki laguntza behar dela eta korpitza voilà, idela hultzen eta, eta buia galtzen eta ordin nula egin halaike voilà, duin tartzun hoi eta libertate hoi begiatzeko sustut zaharregoitzetan zuintan uh, ebe azkenin eh, saharan itx baden hor uh, eh, juntatuk eta Ora, nula egin amini bat uh, ez da din lantegi bat bilhaka eta ez da din gizatarzuna gal eta entzuten gynina eba izan uh, be langilek ebai uh, usu mm, sofritzen ziela ben, bai ben lan baldintzetaz eta Eta idu izikian, eh, entzuten gynila heliku kotarzunetan, ebe sofrimen bate bai, eh, ben lana untsa egin ahal ez izatiaen uh, eh, sofrimen hoi oso azkar zela, sustut gizakiekin lanina gelaik, eta, eta gihaue gizaki gelaik prefasta, Eta ordin, din, horren galtozkatzeko inbea zintzikik. Justoki bez, bai uken duziela eh, jakilego, mena nula egin duzie antzerki baten jaikitzeko. Eh, jakilegoetan ekuatu juntzide jenten ganat, nula egin duzie? Guk, uh, bon, jakilegoak behatzen gintian hola, goe bizian, uh, zahar, adinetako jenten egoitz, egoitzetako baka zahar, erran behar diat, zahar hitza, sahar hitza nik baliatzen diat, zinez maite behitut eta netako ez bate, uh, ez bate zentzu txarreko mm. hitz bat edo hola, saharrak eta jazki xe horrek ebai emaiten dik eh, maitarsun uh, sonu bat eta adineko jente uh, idutzen zitak hain bat hotz, uh, erraiteko manea bezala edo jean du voyage erraiten den bezala eta... Voilà, hoiko hot hor idu eh, hitz ederra dela eta sahartak zuna ez dela bortzaz eh, gordatzeko edo baztertzeko uh, den zerbait. Mm. Voilà, justo. <laughs> Arruntak orta, horrez, nola bai. lantu duzi gehi hoi? Ebe, guk, uh, voilà, isto entzun gintian uh, sahar egoitzetan lanina izien uh, langilen partez, justut eta familia zumaitetaik, eta hola, hoek uh, eh, Julianeko behitutugu eh, saharregoitza batetan den nurbait edo, edo langile bat edo hola. Eta geho guk egin behar izan duguna, guk antzerkia egiten ja, gehoziak ez politika egiten ez uh, eh, nahiz eta antzerkia plaza hartzen din eta eta zerbait hitz bat edo mundien ikusteko manea bat uh, ekarten din plazalat bena ez diagu ez politikaik egiten, ez eh, voilà, konponbideik eh, proposatzen edo gola guk nahi ginen eh, emozional hortan amini bat eta artistiko hortan ikertu gai hoiz eta oso interesent iduzikian uh, dependentziaen uh, eta hartatze harremanian, harremanak jokatzen dutin gaizak nahi gintian uh, guk lantu eta horren lantzeko e, txontxongiluekin abiatu gutuk. Eta txontxongilua erdi biziduk, biziazten ahaldiak, mena erdi objektu ebai, eta hor guetako oso interesentzian e, eh, gu esaharrak horro antzerki hortan zazpitutuk eta gizonak eta maztik, eta horro txontxongiluk tutuk, eta usten batuk eh, kaidea baten gainen tiotio, ebe ez tutuk egituko, gu ebe behitia egitzeko. Bena alaike, eskuitan tugulaik ez nahi duguna hori egiten ahal. Zer da bestelan uh, huk ez dutuk bizi. Eta ordin eh, azkenin txontxongilua eta maneia atzalia edo akturaen arteko harreman horrek, ebe mandikuk mila kapista hola hartatze eh, harremanen kuntatzeko eta dependentzia fizikoen kuntatzeko, bena guk osokian zerkilatzia mandiagu ebai eh, um, gai hoi. Ohartu behikia oso sensible zela gue gizartin, jentean hitz bazela gai horrekin eh, minbea, eta hor din, uh, nahi izan diago egiazki eh, antzerkilat uh, jaman, antzerkien plaze horren bidez, azkenin, uh, minbea zumait hunkia halizateko, bena distantzia horrekin, eta humoriaekin, eta poesiaekin, Eta hor dina dibidez gu eantzerkin, uh, eh, zer da dependentzia, dependente bilhakatzia, ebe galtzen duk beso bat, galtzen duk zanko bat, galtzen duk, uh, voilà, deje, deje giten hiz korpitzez, bena hoi egian, e, e, e, e, agitzen duk egiazki zanko baten guztia dola, bena gu, guian egiazki hartutia gu txontxongilo hoik ebai, siena entako gana ibeita zurpuska egibat, oi halak, musa mini bat, eta mm, hola... Voilà, hola, hola e tratatzen tiagutan txontxongiluk nahi badia bost ezai bizkarren gainen noa paitea maiteko, bost batetan, ebe ahaltutuk hartzen, ahin ahin aktutuk. Eta ordin eh, horreke, eh, ze kuntatzen du saharekin uh, langilehan itse kuntatzen behitie, ebe egin behar tutiela toaletak geho eta salhigo eta uh, hoie kuntatzen ahaldik azkenin eta mena horro jamandia gugukan zerkilat eta sustut anzerkia enplazean ahiginan uh, etxeki, e, voilà, gai hoi e, beste gizaz e, johatzeko. Eta justok ikik hoi haipatzin gala, e, antzerkia janek ikusi behinen e, igan urtin, elkizun har, hain bat aldiz eman behitzun Eta, voilà, behaz, irudi askarrak horra, eta bai, sentimentiak eta, hala, bon, e, bai, e, hola erran nio neutralki osoka usaitu zela. Bena hoi ni bon, e, eniz hain shahar okun, enun hochtan lanina iezete, e, Justoki, hochtan lanina idienek eta, eta zer ohak egin denie bez, jalanik eman behitutzie antzerki hoi. Ordin, sorkuntza, prozesu gusian, uken gu harreman edo, uh, eh, hartazale formakuntzetan zien uh, eh, jenteekin, edo langilekin ebai, ezagutzen guntinak eta hola, guelotxaik handien abeitzen uh, uh, hoi izan zedin epaile edo mm, guk bizitzen ez dugun egoera bat har dezagun eta errepresentat dezagun mm, fidela ezten edo justo ezten manea batez oso bortitza izaten ahalbeita hoi, eh, eta guk ez ginen bate hoi nahi, ordin lehen gaiza, ebe gure hartazale personajik eta sarri goitzetako langile personajik jaikitia gu egiaz gutaik ahalbe zain hulian. Erra nahi baita, gu ezarten bazaiku samarra sui bat eta bat batetan bilakatzen bagia, gu ofizioa bilakatzen bada jentetaz okupatzia, asolatzia, ze elkaziko du gue eh, bakotxean gizatar zunetik ze elkiko da, bai hunik eta bai txarrik eta ze... eta hor dinek jazki hola, hola lan inauntzi diagu, eta ikentu gino harrak um, Uh, ikusgarri hoi pentsatu diagu habuenik um, ehm, populazione aktibua iso eta gazter so, Zenta ez dakiat uh, adineko jente nurbaitek ikusten batu, batu hoi, balin ba igorriko deiona, mm. be, igorten, fe, igorten hai amini bat dependentzialat, eta eta gehi hoik uh, eh, wala, adintzu maitetan jaltutuk uh, eh, aiza, aiza hunkitzen uh, espehiz uh, xuxenki hunkiik bena, bena balin ba adintzu maitetan, ordi, jente eh, saharen ganik, eh, ez diagu hainbeste, hainbeste oharrikuken eta eta ohartu gituko ala sentsible zela geia. Bena aldiz, uh, uh, azkenin guk altozkatu nahi gunin hoi, lanaena, hartatze lanaena eta hola. Ebe bai oso mm, trukak eta interesgarrik kentiagu jentekin eta ohartu gituk memento hoi, ikusgarri memento hoi partekatu handun, azkenin nahi jago zela mm, gai hoietaz uh, eh, lasaiki mintzatzia, uh, eh, emozioniak zabaltu behitzutin edo pilo zumait uh, deslotu edo gaizak pausatzen ahaltzutin manea bat ez ez alkarren atakatzia, ez dena ez partekatzen ginean memento bat, eri egiten, nigar egiten bardin, eta horta iglanda ahal ginela mintzatzen Manea lasaiago, lasaiago batez eta istoia hanitz horraziela ebai gentiai gogulat. Hala eta agian nahitzenuko urtin ez ikusi edo hor saran eta maulen berriki haste bertan, haste bi huntan. Oste ale huntan duzi edagun hitz gue saharrak antzerkian ikusteko. Lartzabaleko, larezabal herriko gelan, bedatzunetak ikaitzina, e, zazpenetak ikaitzina, badatak izan eta edatekoa, mek eta ostibarriko ikastora kantoratuik, eta jakin dagun martsuan ebai arra unguskot bat emanen dila antzerkian aldatik eh, esker eta ostia larte. Ostia plaza iplaze handiz.